Jimat punya cerita, cerita misteri untuk Anda. jaman sing wis maju kaya saiki kang sakabehi wis sarwa elektronik isih ana wae kedadian-kedadian kang ora tinemu nalar kaya kedadian kang tak alami dewi watara sasi kepungkur nalika pinuju mudik ing omahe wong tuaku karo bojo lan anakku loro sing barep umur limang taunan, dene adine isih umur udakara patang sasinan. Omah kang dipanggoni dini wong tuaku pancen kapernah ing pinggiran kuto. Sisih mburi omah ono kali gedi, lan ing sabrang kali kuburan umum kang dikebaki dining wit-wit barungan pring petung kang rungkut lan katon singut. Saben wayah wengi manuk dorotasih muni ngaluk-ngaluk gawi swasana tambah sang saya tintring. Ing sawijining surup ngadepake bibar magrib nalika swasana wis mulai repet peteng. bapak lan ibuku ujuk-ujuk padha ribut mlayu menyang nguri omah tumuju ing papan pamean kang biasane kanggo mepe klambi aku kang nalika semono lagi wudu melu-melu mlayu menyang nguri omah nututi simbae bocah-bocah wonten apa pak aku nyoba takon marang bapak kang lagi dremimil maca donga Dene ibu katon lagi ibut ngentas popok anakku kang mau sore dikumbai dening sisianku. Kuyono jegek. Bapak mangsuli cekak karo isih neruske oleh ndungo. Jegek. Pitanko kumaneh karo melaku tumuju pemean sak perlu ibu ngentas popok anakku. Ono rosok watilan was-was ing jeruatiku. atiku. Bu, mergo saka keweden apa saka kegawa, rasa kaget nalika bapak lan ibu padha mlayu mau. Sugih kuwi napa to, Bu? Aku sih penasaran karo barang apa kewan siji kuwi. Lan saiki nyoba takon meneh karo ibuku sinambi ngewangi ngentas pemean. Kwi bangsa alus kang seneng delek. Mongso bayi kanggo pakan minggir. Ibu ibunya bonjlentrahke marang aku. Loh, ibu kok wis pirsa nek wonten jegek ajeng mriki? Apa kowe mau aku krungu Suara Swara wek-wek kurmek-wek kurmi mau. Nggih mireng wau. Kaya kowe matandani yen ana jegek. Bubar mangan bengi wong sak omah padha kumpul ing ruang tamu. Bapak mangku anakku sing sedih. dening ibu gendong anakku bayi karo pinarak ing dhuwur amben dijejeri karo bojoku aku lungguh ing kursi jejer bapak karo nyomak nyamuk ngemil kacang godhok aku nyoba nelesih perkara jejeg aku isih penasaran karo barang siji iki jejeg niku rupane kados napa to pak mbah aku dhewe ya durung tau meruwi dhewe saure bapak karo mripate ngulati menjobo karo ngelus-elus sirai anakku kang ana pangkone bapak banjur pake ukarane ning biyen nalika aku isih cilik tau mrangguli ana bocah bayi mati mergo dipangan jegek nalika semana wengi watara jam loro bengi aku jukujuk lilir saka nggonku turu bengi kuwi tak rasakno kaya sepi banget angin wae ora sumilir senajan wengi kuwi padang bulan nalika arep balik ngremke mripat bapak krungu swara kaya mau surup wek wek kur wek wek kur ono kuwi ambal-ambalan bapak banjur nyoba ngincen saka bolongan gedhe kamar Waktu semono wong isih cilik dadi ya durung wani metu saka omah yen wayah wengi. Tur jaman semono ora kaya jaman saiki lampu wis pating kelencar. Omah isih arang-arang lan jarake rada adoh antara siji lan sijine. Bapak mandek anggone crita nyandak cingkir isi wedang jahe disruput sajak nikmat banget. Lajeng des pundi, Pak? Bareng tak inceng. kahananing jaba mau ora napa-apa. Ning swara jegek mau sing keprungu. Saka rumangsaku swara mau sangsaya ngetan, sangsaya ngetan tumuju ing pernah omahe Mbak Karni saiki. Mbak Karni Simbaratno, Pak. Iya. Ah. Bapak ki nyelo-nyelo critane Mbak Kakung wae. Anakku protes. Jebule padha melu ngrungokke critane bapakku. aku nggur mesem karo nyaut kacang godhok meneh. Lah ora wetara suwe ujug-ujug ana bayangan mak beleber, kaya bangsa iberiberan terus mlangkring ing pager wetan omah persis sing ngarep panggonanku nginjen saka bolongan gedhek sentong. Bentuke kewan mau kaya manuk merak ning wulune abang semu ireng ana cenggere kaya pitik jago. Ning oleh kewan mau murut kaya geni kewan mau banjur kluruk cekakar kaya kluruke jago kate kono kae lho. Bubar kluruk terus silang maklap ngono wae. Bapak banjur klurupan sarung mergo saking wedine. Ngono bapak mungkasi anggone cerita. Lah terus ya kuwi esuke ana kabar yen anake ragil Mbah Karni mati dadak. kulite mlepu abang-abang kaya kulit kesiram banyu panas jare wong-wong di dipangang jegek mbok menawa ya jegek sing tak weruhi bengi kuwi oh berarti jegek niku kados manuk ngoten niku nggih Pak itu pitutu jegek le sing diweruhi bapakmu kuwi yo kuwi sing jenenge sing ngangon jegek kuwi mau malah sing nyauri kesimpulanku mau karo nyawang ibu aku banjur nanjake. Lajen jegekipun piyantak wujudnya kados nopo. Jare ne wong-wong sing mau meranggul jegek kuwi wujude ndase kaya ndas kucing awake kaya kirik. Ilate melet dawa klembreh lemah. Warnane abang malat melet kaya geni. Bulat-bulat mripate mlolo mencorong. Mau kok tujune aku karo ibumu agi-agi mlayu ngentasi popoke anakmu. Saumpama tracidik mau gek kepriye putusing bagus iki. Bapak matur ngono karo ngambungi anakku sing cilik. Lah napa wae pun cedak nopo Pak? Gena mau pas bapak buka lawang tawon karo mocal Al-Fatihah langsung padha mlayu ngulon urut pinggir kali ngono lho. Apa kowe ora weruh? Mulane sisa-sisa meneh aja mepe popok bayono jaba meneh. Wangsulane bapakku semu mae marang aku lan sisianku. Aku mung meneng wae karo isih ngletisi kacang godhok. Setengah percaya setengah ora percaya mergo critane bapak lan ibuku. Besok kuwi aku sonjo menyang omahe Takir. Kanca dolanan nalika isih cilik biyen. Kanca angon kebulan golek peluting sawah. Takir wis misuwur minangka bocah kang kendelan ora duwe wedi. Papan gawat keliwat-liwat yen kang kanggone dikir malah kaya panggonan dolanan kang paling nyenengake. Ora gumun wong bocah pancen senengane tirakat ing papan-papan wingit. Mula saiki bareng tuwa ya duweni kalian sithik-sithik ing babakan alaming lelembut. Oleh kudulan ing omahe Dakir, sak liyane kepengin ketemu kanca lawas uga ngemukar priya. Ya iku arep ngajak Dakir golek sisik melik perkara kewan jegek kang dinyarep mangsa anakku. Kir, kowe apa tau ngerti jegek? Aku takon marang Dakir sakwisi cerita ngalor ngidul lan kabar kinabaran. Tau krungu ning ngrungta kepethuk karo barane. Oyo. Oh Malah lagi wingi magrib nalika liwat karep omah bubar saka jamaahku krungu suara jegek taung. Lah ya kir jare wong tuaku bangsa lelembut kuwi lagi ngincer anakku. Mula saka kuwi aku ki mrene. Sepisan arep silaturahmi ping pindune arep ngajak kuwi nyekel jegek kuwi. Kuwi kan ahli ahline yen perkara bangsa-bangsa kasat mata kaya ngene iki to, Kir? <laughs> Piye, Kir? kok malah guyu lah terus karepmu piye ngene kir piye yen saumpama jegek kuwi dijebak dijebak kanthi cara dipasangi popok bayi terus disanggong wong loro mengko jegeke jedul banjur cekelen mengko aku tak siapke kamera infrared barang kamu piye kir setuju apa ora mengkono anggonku njlentrehke rencanaku marang dakir kanthi semangat mergo aku penasaran banget karo jegek hmm ya lek ngono telung tolong dinongkas rencanamu kuwi diwujudne aku tak nyiapke ubo rampe kanggo ngolo jegek ya Wangsulane karo manggut-manggut kok lere ngenteni telung dino to kir ora iso mengko bengi apa sesuk bengi wae aku kurang setuju yen kudu ngenteni telung dino meneh kanggo nglaksanakne rencanaku ki mau. Mbok pikir gawean kaya ngono kuwi ora perlu disarati barang kok. Oh, ngono ya. Tur meneh bangsa alus kuwi ya pinter. Wingi wis konangan ora bakalan balik meneh ing wektu cedak-cedak iki. Paling ora golek lenane sing arep dimongso. Ya ya ya, aku manut. Manut wae karo kowe, Ger. Lek ngono aku saiki tak balik sik ya. Yo. aku mungkasi rembuk karo dakir sisan pamitan mulih mergo tak kira cukup anggonku rembukan karo dakir sesuai karo rancangan sak kawit. Dino katelu, aku lan bakir sulih kuwi wiwit toto-toto ubur ampe kanggo mujudake rancangan nyekel jegek kuwi. Selendang bayi kembang boreh lan minyak telon sakit dening bakir. Aku nyiapke kamera infrared kulan popok anakku kang isih teles kanggo pacingan. Uborampe ampe kang pungkasan iki sakjane gawe tido-tido ing jero atiku. sebab yen nganti sejegeket darung dilat popok ya anakku bakal kejuderan tenan aku ning mergo kuwi syarat utamane mulo tak tatake atiku tenang bayi kuwi rasah kuwatir yen nganti popok anakmu dijegek mengko popok kuwi bakal tak pagri ngono pratilane dakire sajak ngerti apa kang dak pikirake Bubar magrib aku dakir wiwit basang kolo kanggu jebak jegek. panggonan kang dipilih ana ing tegalane dakir kang rodok mencil lan tiwas kebenaran tegalane dakir manggon mepet karo pekuburan umum popok bayi wis disampirake ing dhuwur tali kang dibentang ing antaraning wit linju karo wit nongko ngisore dipasangi srindang bayi kang pucuk-pucuke ditaleni nganggo tali lawi kembang boreh lan minyak telon banjur disok ing dhuwuring srindang mau iki mengkonek jegege pas ing dhuwur selendang iki awake dhewe kudu enggal-enggal narik tali lawi iki saengga si jegek bakal kebuntel ing jero lendang lan gumantung ing pangnongko sisik kene iki dakir njlentrehke teknis kanggo nyekel jegek sakwise kabeh dipasang aku karo dakir banjur singitan ing bubuk kang jarake watara 10 meteran saka papan gesangan akhirnya ndak tali lawe kang nyambung marang selendang calon jaringi jegek dene aku nyiapke kamera infrared kang njupuk gambari jegek sak jam rong jam telung jam durung ana tanda-tanda yen jegek bakal metu swasana wengi sang saya mampring cahaya bulan tak cukup kanggo matangi kahanan kang kiwa tengen iki iki Membuang sepilan rosok bosen aku karu dakir tansak jeneman klesak pesik wong loro. Watoro jam relas penginan. Ono suara manuk darat muni soko arah litran walas ing tengah kuburan. Suasono malih dadi tintrim lan kekes. Dakir ujuk-ujuk nying lengan kulan awe sasmito. Supaya kuiwit pas podo meneh. Soko wali bolongan kubuk katon wit barungan pring ing pinggir kuburan. Obah-obah kemerosak. Obah-obah kemerosak. tanpa dingerteni saka ngendi parane ujug-ujug ing sisih kulone gasangan ana kewan kaya manuk merak perno abang semuireng mencorong kaya geni kang miber mubeng-mubeng karo muni ger ger kaget cek iki teko aku omong lirih marang dakir karo wel-welan saking wedine nyumrupi manuk kang ora sak baene sosok kang gedak-gedake luwih unggul tinimbang bangsa alus Temenan, ora sak petara suwe ana wewujutan kang digirisi banget metu saka walike grumbuling pinggir tegalan saka arah kuburan. Wewujutan mau persis karo apa sing diceritake dening ibuku. Kewan setengah kucing setengah asu. Ilate melet-melet abang, mripate mlulu mencorong. Ning aneh. Melakune ora mbrangkang kaya lumrahe kucing upo asu, nanging mlaku ngadeg kaya menungso. Jegek kuwi setengah mayu marani popok kang wis dicawisake mau. Naliko wis arep ranggeh popok pidake ragi-agi, narik tali lawene kang disambungke marang serindang ing sak jroning lan sak isore jegek saiki jegek kebulet ing selendang bayi gumantung ing pangwit nongko kaya rancangan sakawit polai ora karu karuan karu reng reng pingin wal soko gubetan selendang aneh suara grenge malah kaya suarane wong ngeden dene manuk kang dadi tukang anggone ribut suara sang saya rame rame rame karo blebar bleber nabrak itali tali Mergo saka sakuwate anggone polah tali lawe kang dinggo nalini pedhot, jegeke ucul banjur tangi cekekal lan melaku marani gubuk kang tak goni singitan wong loro. Mripate katon mencorong tajam banget, ilate melet-melet, ilure pating blewer netes lan tetesane murup kaya geni kembang kretes. Sumingkir! Sumingkir! Opo kang olodo Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir. Kabeh kang ora becik perlu sumingkir saka kene. Sumingkir. Suara opo kae? Hah? kedadian sak banjuri aku iso ngerti aku semaput ora eling opo opine aku weruh-weruh aku iso ana omahe dakir ditunggoni karo dakir lan bojone bareng sadaraku diumbeni banyu putih popok lan kameraku gumelitak ing sandingku wis aman popoe anakmu uga aman saka jegek ngono omongi dakir karo nyawang aku iki cerita sing ora sak blaene sing tak alami sesarengan timi jimat.